مسلمانا جنزانی و جاهلتی دفج دین خدا بردانه ای دفج نه بردانه جی به نزانی لپیتشن قرآن و سنت و تاریخ به مدانه زانین و باور کرن که چه قوم و ملت دین خدا و پیغمبری وی دور کتنه و پشتا خدا نه بندس بونه Zalim û neqenc miseletê wan bûne, hurriyeta wan ji destê wan deranîne, muemela kola bi wan rakirine. Xweda Celle Celalû bi sebeb gunhê wan ew li dunyayê ceza kirine, ji bo şiyar bibin, cardin Rebbê xwe vegerin. Da cardin di dunyayê de azad û di axirê de jî ji ezabê ne muhafaza kirin. لولا اكل شريعه ربي خو نفجره لدنيا حتى صاغبه ودن ظلمه دابه والاخرته جي وابديد عذاب خدا داب مينه نل دنیای حریت و آزادی و نل آخرت جنت دبینه نخوا جبو ام بگینه سر بلندیا دنیا و آخرت دویج هر ایشی زدتر ام مجادله بنزانی و جهالت رب کن جبر و باوریه ام وی صحبتا بسوال و جواب تقدیمی ود کن هیویا مش خدا هیا بکه وسیله گاو آویتنه کی ببال سرفرازیا دنیا و آخرت و صحبتا ما پر ویل گوری مذهب امام شافعیه جبر برای می پرسادکن و پر ملت کرد دوی مذهبی دانه خدا توفیق ما و تب الخیر بده انشالله بسم الله الرحمن الرحیم سيدا اگر کو زمانه وهبه رحت راحتسز نبن هناك سؤال ما يفقهي هنا ون بخير أخو بما بدن هنكرن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ام بوان سؤال برای وک و پر کیف خوش دبن خدا جل جلاله ای بینا و پرو و زیده بکه خدا جل جلاله برکتا و جی محروم نکه ام ممنون دبن بخدمت و خباتا اسلامی كو ام جی برای خوی مسلمان را خدمت و خبات كي بكن شو اديا وظيفه میا کرم کن سؤال و هیا سؤال و تشهنا بیجن ام امري ودا حاضرن خديج و راضي بسيدا خدا ايوك و مكيمنك ان نکه الله سیدا پاقجید شریعت دا چیه و به چه چید و تبخیره خوش مرا بیان که. بله پاقجی سه قسمی پاقجی هنه پاقجی قلب هیا به ذکر و عبادت خدایا پاقجی جمعیت و توپل می هیا به حاکمیت شریعت لسریه پاقجی بدن هیا اوجی به آوه ایجا سوالات حقیقی جا پاقجی دایه کرم که سؤالا خفرب که جبو خاطره که ام درێژ درێژ سحبەت بکن بله سیدا سیدا سوالا من ده حق پاقجیا بدن دایه بله پاقجیا بدن با آوه چید به او بخلیه جی وقتا آو تنبه بخلیه چید به ده حق دزمیجو و جنابت دا آو اوه که جه آسیمانا ناصل ببه و یا جه عرده به حرکه آو اوه نکو آوا میوا آوا مثلا دو آوا دمس او آو به طهارت چینابه آبا که جا عرده ده هرکه یا جا آسیمانا ناصل ببه اویاجی لسر چار قسمه قسم اول آوا طاهرة ومطهرة واستعمالها وين مكروهة طاهرة يعني نفس خدا تيغا خورن ويمك خورن بيتن بحتن و başka tiştedini jî pêtên temîzkirin û paqişkirin wekî niha cil pêtên şûştin û dezmêjî pêtê girtin û cenabet pêtê hilanîn û îstîmala wê ne mekruh e ev ya jira tê gotin ava mutlaq اوا کو ناف کی دنی پیوا تنه هماجرا آفتی گوتن قسمی دیا اوا کو طاهر یعنی تی و خورن و مطهره دزمیش پیتی گرتن جنابتی پیتی هلانین او تشتی نجس جی پیتین شوشتن او آب اما استعمالوی مکروه او آوا کو البر طاوی گرم بوبه گرم جرما وزيرتر بن او دفراق صفر دابن و او فراق ريجا خدن آوي استعمالا و مكروها قسمي سيسيا آواكو مطاهره یعنی نفس یعنی طاهره ده خدا طاهره تیوه خورن و خورن بیتین پعتن لكن بی دزمیج جار کادنی نای کرن و جنابت نای هلانین جلی نجس بی نای شوشتن او و او آبا کجار کی دزمیج فرض دا حاطبه استعمال کرن مرب د جارا اول دا دزمیج دا فرضیت دزمیج پهلانی به یا یا جنابت پهلانی به او آف جار کادنی تشکیدنی تمیز ناکه اما تی و خورن و یا خود او آف تشتکی طاهر کتبه ناوه وک دو وک دمس که آوی کیاوی را کربه یعنی اندی جرا بگوتن شربت یا بگوتن آوا دو یا قسمکی دنی تشتکی دنی تشتی طاهر کتبه ناوه و مغیر کربه رنگی وی شولی کربه خرا کربه جوی آویرا تیگوتن مطهر و یعنی طاهره و نم طاهره د نفس خدا تی و خورن اما تشتیدنی پی ناین پاکش کرن قسمی چارا آوا نجسه آوا نجس اوه که نجسی کی بکوه او او آف گیمتری دقلتین آبه او آف نجسه د نفس خدا نجسه یعنی نای و خورن و تشتکی دنی جی پی نای تمیز کرن و پاکش کرن و طاهر کرن وياخذ دقلتين هبه كنجسي بك هبه رنگي مغير بك وقتا مغير بو اب ابجي نجسه سیدا یعنی مغیر چوا مغیر اوک رنگی آوه شولی بده مثلا دو بکه بیوه کجیرا بیگوتن آوا دو و یا خود نجسی کی کته که رنگی وی و یا خود طعمه وی و یا خود بینه وی دگش کرد يعني خراكر اف اف جرا مغير تيغوتن او اف اندي نجسة ند نفسا خدا طاهر يعني نايفا خورن و نا تشتيدنيجي طاهرو و باقجد كام قل تينجي بوزن ايرو صدو نوت لترية لغوري سانتيني بينجي سانتين فرتيا و بينجي سانتين كوريتيا و هبا اذيا قلتينه آف کی که به مقداری به وقتا شولی نکه او آف طاهر و مطاهر تبه یعنی نفس خدا جی طاهره و تسیدنی جی طاهر تکه اما جوی مقداری کمتر به اما بلقابونا نجس بکتنا نجسی تیدا او آف اندی نجس تبه نه خورن نه دزمش بیتی گرتن نه تشتی نجس بیتین شوشتن بله سیدا سیدا غیر قلتین آوه کد هرکن حکمی وان چیه؟ بله آوه هرکاندی وقتا کو نجسی تیدا ثابت به او تخما نجسی او یهانه كو آف او جی قلتین تنه به او نجسه لیکن سریا نجسی طاهره اما كو نجسی جی به آوه را هره او بيلا كو نجسي بيرا او بيل نجسة جوريوي طاهرة اما كو منبع اوه الجوري نجس با اوه بنياوي تذكي نجسة وجيك نجسي تيرا با آب تخما بيلا ودا تنه تنبا بنیاوی اندی تفكي نجس با حتى سر هنكي مذهبات بین آبا هركاندي شخو نجس نابا وقتا كشولي نبا مذهب امام شافعی که قيمتري قلتين با یعنی دو قلتين با نجسا سيدا تبخيرا خجمرا فرزي دزميجي بيجي بله فرز دزميجي ششن اول نیت، وقتا که ای مرف سر چاوی خوب شو تی نیت بینی نيت اواك از بنيتم بيد از ميجيل سرخو هلتينم يا از لميجي الخو حلالتكم يا دستانا قرآن الخو حلالتكم يا طوافا كعبي الخو حلالتكم فانا تف كبن جينيتي و ايد ديا شوشنا سرچعبا كنا بينا هردو گويايا و جميع اني حتى بني تشني غربي شوشتن سرچعب دا افجي فرزي ديا فرزي ميجي اي سسيا شوشنا هردو دستا حتى انيشكا تبي انيشكا افيا فرزة كبي شوشتن ای چارا مسحا هنکی سریه ولو که سیمو بن مذهب امام شافعی دا ان هنده گره سیمو بین مسح کرن ده حده سری دا بن او موک مرف دریج بکش سری دارین سری وان مسح بکی چنابه گره حدود سری درنین ای چارا شوشنا هر دو نگاه حطا گوزکا افجی فرض گره بشوشتن ای پینجا ترتیبه ترتیب که ما ذکر کر یعنی اول نیت و سوسنا سرچعب و سوسنا دستا و مسحا سری و سوسنا نگا به وی هوای اویا فرزتن کاری رکن کی لرکن دنی پیش دابخینی سیدا سنت دزمیج چنه؟ بله سنت دزمیج جی یازده حبل اول سیواک سنت مرف سواك بی خدا پیغمبر ما علیه صلی والسلام ده حدیث کی داد اگر از نتر سیاما اوی گرانی لسر امتام چه بده من امر امتا خو بكرا كد وقتا دز هر دزميش كيدا سواك استعمال بكرانا بفرزيتي ده حدیث کیداش حضرت عائشة ته رواد كرن دبي سواك دف پاقشت خداجي خداجی راضیت که حتی چار جیادا خیرا سواک دها بيترا وقتا كو انسان جخو رابا یا وقتا طعما دوی انسان مغير ببج خورنا تشتكي اه، ببين وقت بيوازا وقت سيرا و وقتا که انسان را میج بکه او وقتا که انسان دزمیج بگره دوان هر چهار جهاد خیراوی بیتره ها بخیره لکن جی انسان بروجی را پشتی نیور و حتی ایواره اویا نبخیره سنت دیدیا سر میج دا مرب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بيجا افجی سنته ای هر شوشتنا کفای حتا گویسکا هر دو دستا و ای چارا آف دوردان و آف پوزوردان اویاجی سنت کی دزمیجه نفرزه ای پینجا مسح تمامی سریه یعنی سی موج سری شو مسحوی فرزه لیکن تمامی سری خوک مرو مسح بکه اویا سنته و مسح هر دو گویاه مرو هر دو گوی خود دروای وانو و هندره وان مسح بکه ابجی سنته او tevdana riyê gur riyê gur ew e ku tu ji dervada lêbinê rî çermê wî xonê neke ev ya ser riyê wî sûsnayî ferz e ema binî wî ne ferz e ku meriv tev bide heta ku av here binî wî bigîje çerm ev jî sünnet e û tevdana pêçikê nigav û ê desta وقتی که مرد زان با آب چوبیه که اویا هنه سنت لکن که آب نه چه که شل نبه ایلاب تفدانه و چاخه فرض ده یک سنت دزمیج پیش خستنا اعضای راست ای چپی مثلا اولی دسته خوی راست بشوی پاشی ای چپه نگه خوی راست بشوی پاشی ای چپه افجی سنت کی دزمیجه و شوشتنا سیجار سیجار افجی سنت جاره کی فرزه لیکن جاره دیو سيسيا افیا سنته اول دو هفبون مثلا دزميجا خود جی کی بگری افیا سنته اما تکاری مثلا جی کی سرچاوی خو شوی هر جی کی دنی دسته خو جی کی دنی ننگی خو اف جی جایزه امانت تب جی کی دست میج بگری اف جی سنت حتی هنگی سنت دنی جهنه ام لفرا دريجناك نبانا اي مهم من مثلا سنت بري انسان قبلي با سنة الجيكي بلند بجوك پشك نينيكي سنة بشيك دزميج گرت مثلا دسته خو بلنك دعاكي ها بخوينة حتى سورة انا انزلناه بخوينة سنة بشتي دزميج درك عدل ميج بك يعني سنة دريج هنا لكن فانا كما قو اي مهم من سیدا لسر ای به چه حرامه بله لسر انسان به دزمش سیت حرامه لميش کرن حرامه طواف بیت الله حرامه و دستاینا قرآنی جی افجی حرامه لیکن خوندنا قرآنی جی دف زرار ناکه بله سیدا سیدا تارتا دست آوا بچوکو و آمازن بچه چه دبه و چواتی گرتن تبخیره خوش مراهنه کی زاکی بله طهارت گرتن د بری د زمیجه دا اوجی فرض واجبه کو اول مرو طهارت اخو بشو طهارت بدت شتا چید به با آوه چید به و بکبرا چید به بکبرا تکاری مثلا بسی کبرا وقتا که نجسی بلا نبو بج حد جیه درکتن تجاوزی جیه دنی نکر به تکاری بسی کبرا خب پاقش بکی وقتا که پاقشی چید به اویه هانه پی طهارت پاقشی چید به حتی بکویر كي به سه طرفی وی وقتا پاقجی چه بیوه دیسا جایزه اما قنج اوه که به آوه يعني یعنی انسان به آوه خو پاقج بکه افجي طهارت به حاصل و پیشو پاشا خو پاکش به بقدر که اطمئنان و باوری جرا چه به که نجسی نما او یه فرزه سیدا طهارت ها لازمه ایلا بسي کویرا به کمتر یا جی زیدتر زرارا وی هی جی سی کورا کمتر نابا گره ان هندک سسی بین وقتا بی یکی جی پاقجی بی بی دیسا گره سسی بین تمام کرن لیکن کب سسی پاقجی چی نبو لازمت زیده بکی حتا چارا حتا پینجا حتا ششا لیکن فریتی سنته لسر سسی یا پینجا یا حفتا لسر فریبه سنته و انسان که طارد دگره و حفظا خوب بکش طارد گرتنا ده آوا سکناندی دا و لبنی دار فیکی و لسر غیا و دقل که ارده دا و بری خوشی او ندا قیبله پشتا خوشی ندا قیبله اوانا جی دهنکی شکلا دا حرامن وقتا که زرارا انسان چیبه او حفظا خوب که جوان تشتا بله سیدا سیدا دزمیش به چی تیش کندن بله تشتیه که دزمیج دشکی نیم ششن اوه تشتیه که پیشی پاشی انسان داره باد با او نجسی ده با با تشتیه که داره دزمیج به دشکی و رونش دانده لسر حیعت که لسر حال که انسان کلومکی وی عرده ضبط نکرده بند آخوا هواي دی اوجی دزمیج دشکی و زائل بونا عقل بسر سرخوشیه با یا به نخوشیه وکاو که مثلا انسان با علمیش ده خواده چه ev jî dezmêjê dişkênin û destdayina mêr ji pîreka xerîb ra mesela ne dê ne xuşk ne xatî ne met van nexesî mesela vana nîn bin mêr ku destê xuda bedena pîrekê ev ya dezmêja mêr û pîrekê tev dişkê wexta ku perde tune ben û destdayîna ewretê însana çi mêr çi pîrek çi kur çi qîzik ew jî dezmêjê dişkêne سیدا دزمیجا مرو و خوشکا پیرا مرف بله هف دشکی دزمیجا مرو و خوشکا پیرا مرف جهف ناسک یعنی پیرا مرف پیرا پیرا مرف چقا جور هره و خوشکی وان تف جهف ناسکی اما دزمیجا مرو و خوشکا خستیا مرف جهف دشکی چونکی خوشکا خستیا مرف مهرا وی له هفت به وقتا پیرکا مرو بمره انسان کاره یعنی به خشکا خسیا خورا بزوجه چواک کاره به بالتوزا خورا بزوجه وقتی انسان کی پیرکای مر چه کاره بال توزا خورا بزوجه کاره خشکا خسیا خورا جی بزوجه او دزمیجی دشکینن لیکن خشکا خسیا یعنی خشکا پیرا مرو دزمیجی ناسکن دزمیج شکاندن تابی ما بحثا عورت کرد مثلا مرو دسته خوب ده جوشکی صبیه و ای قیس کا جرسا عورت وان افیا دزمیجی دشکینن حتی انسان دست خود ده عورت خود چه پیرک اوانا دزمیج دشکن حتا پاشیا خو جیک پیسی جی درته او جی کفا دست انسان نه اطراف پیچکا هندره پیچکا جی دزمیج ناشکن هندره کفا دست که به عورت صبیا قیزکا مزنا بچوکا بود دزمیج دشکن بله سیدا تشتیک خسله یعنی جنوبتی واجب تکن چنه بله تشتیک جنابت واجب تکن اوجی ششن Sê tişt nabeyna mêr û pîreka yani her e, mêr û pîrek tev têda müşterek in. Ê ewil ew e ku cîma' çêbibe nabeyna mêr û pîrekê de her du jî digerin bi cenabet. Ê e, didiya nazilbûna meniyê ye ndî çi bi cîmaê be çi di xewda be çi hişyarî be çi mêr çi pîrek wexta ku menî ji wan nazilbû cenabet farz dibe wacibe. Ê e, sisiya mirine wexta mêr mir ya pîrek mir اوانا هانه واجبن که خسلوان به هلانین او هر سه میرو پیرک دیدا مشترک بون سه چیزی خاص پیرک آرانه پیرک آوانه میر دمیرادا موجود نابن یک جه او حید مقصود حیده قداندنا حیده وقتا پیرک کد حیده و قدیان سر فرض واجبه که غسلا جبو خاطره که عبادت خدا بکن اید دیا نیفاس نیفاس پیرک که دوله پستی ولادت دا خوینا نفاس ته واجب وقتا که خوینا ویا نفاس قطع بو بیرک غسلا خوهلینه جبو خاطر عبادتو لمیجه ای سسیا ولادت مثلا پیرک هیا که دول دو و خوینا ویا نفاس نای در پشتی ولادت دا فرض که غسلا خوهری نجبو عبادت که هنکی پیرک هنه دوالدن خوینا ویا نفاس ایشتین جوان طریقه جبو ولادت وی غسلا او نفرز وقتا کو خوینا نفاس دوام کر. غسل از ولادت نه لازمه کت پشتی دا نفاس به وقت نفاس و قدیا و غسل خوهلی هلینه بله سیدا سیدا فرض و سنت غسلی چنه و چندن تبخیره خوش مرا بیجی بله فرض غسل دونه یک جی نیته یعنی نیت تمامی عمل دا فرضه انسان که غسل خلانی او قصد و نیت او که از وی آوه لخود که مجبو خاطرز جنابت السر اونیت فرزه ای دیازی گیهستاندنا آوه به تمامی جرم و میوی ادیازی فرزه اما که نجسی که سر بدنا انسان هبه اوی وی نجسی بشو هیوان هر دو رکنا اوی بجیبینه سنت غسلیجی پینجن وك اي دزميجة بسم الله الرحمن الرحيم دا اول دابيجة وسنتك بريك غستا خلينا دزميج كي بگره و اي سيسيا سنت کو دسته خو سر تمامی جسد خو بگرین یعنی جسد خو مصدب دسته خو جبو خاطره کو باوری چیبه کو بدناوی تفشل بیه افجی سنته او لدو هفبون مثلا خستا خود تبل جیکی هلینه گاره نیوی اعضای خل جیکی بشو نیوی هر جیکی دنی بشو لیکن تبل جیکی خو بشو افجی سنته و پیش خستنا راست لسر چپه مثلا که لکا خویا راست اولی بشو دو دا یا چپه افیاجی سنته بله سیده سیدا انسان که خسلا خسر خو هنه بله دزمیجیش بول میجیجی تی تیجی دبنی جنابت دا دزمیج هست دبنی غسله دا یعنی دزمیج خو انسان کی کنیتا غسله آنی که از غسلا خو هلتینم یعنی جنابت سر خو تینم اینم دبنی ویدا دزمیجی حاصل دبنا لازمه که دزمیج کی نو بگره یعنی اویاج راته گوتن دزمیجا مزن سیدا دنام خسله دست مرب عورت مرب بچوه بله وقتا که تمامی غسلاوی قدیابه دزمیجه ویدشکی جنابت نا اما که غسلاوی هی نه قدیابه مثلا اعضا کی ویجی زیا مابه اف دزمیج ناش وقتا که وی اعضای خوزی شوش قدیا هی دستی به عورتی به هی دزمیج دشکی اه، بله سیدا خدا جو راضی به انشالله اه، سيدا لسر ايب جنوبات شو حرامة بله لسر ايب جنوبات بينش تشت حرامة لميش حرامة خندنا قرآن حرامة و دست داینا قرآن حرامه هل گرتنا قرآن حرامه طواف بیت الله حرامه و سکنات جامعه داجی اف هر پنج تشت حرامن اما جی انسان بی دزمیج را تری او خندنا قرآن نه حرام بو دست داینا قرآن و هل گرتنا قرآن حرام بله سیدا سیدا غسلی کو سنت چنه بله غسلی سنت حفده حبن غسلہ جمعے روزہ جمعے میں غسلہ خرین سنت کی پھر بخیرت حق ودا توسیہ پھر خمبر میں ہے غسلہ ہر دو روز عید انک مر ہر لمیجا عید غسلا خلین او غسلہ لمیجا بارانے یا روز خرابونی او ہی خرابونی و غسلا جبو غسلا ميت يعني مرو كي مرو كي ميت كي بشو سنته دودا اوجي غسلا خلينا و كافر كي وقتا كو مسلمان بذا وقتا كو د كفر خدا بجنابت نگر يابا وقتا كو بو مسلمان سنته كو غسلا خلينا لكن كافري دا كو بجنوبت به واجب غسلا خلينا اي دين او اي كو بايل مشبوي يعني بهشبوي وقتا كو هشي وان هاتن سريوان سنتن غسلا خلينا و غسل وقتا کتنا احرام انسان وقتا احرام حج الخکر سنت کو غسل خالینه و جبو کتنا شهر مکه مرو کبه شهر مكي سنة مرب غسل خلينا جبو وقوف اب عرفه جبو سکتنا المزدلفة وجي سنة إنسان غسل خلينا جبو اوتنا کورت كورتك شیطان وقتا إنسان شرج ما شیطان تك سنة غسل خلينا وجبو سعي نابين صفا و مروه ومروة جبو داخل بنا شهر مدينة شهر پیغمبر ما عليه و والسلام أبجي سنة إنسان غسل خلينا بله سيدا خدای جو راضی به زمت هبا سيدا ام مسح خفكي كي بله هو تبخير مرا ايزاحات كي هناك بله مسح سرخف كي جائزه بسه شرطه شرط اول که گره خفكي بکن نگه خود که دزمی جاوی تمام بو یعنی نکی خود بشو وی خفکی بکن پی خود او هی نگی دنی بشو وی فریب ک نگی خو اویا نابه گره دزمی جاوی پشتی که کامل بو هيجا خفك بك نجي خو وقرا اب خفك سترة جي فرز بك نجيك فرز د نقدا بيشوشتن قرا خفك حتى جي شوشنا فرز ستر بك كويج درفا بمينا او خفك شينابل سيناي مسحكرن وقرا هنكي قوة ليبن اف خفک بقدری که انسان کار به کی پی بریدا هر وره وک آنا کش چید کن قوتلینه و کاغذ ماغذ ضعیف به اویا چینابه و چاخه مسحال سر خفکی جایزه مسحا خفکی جی دمال داد حضر داد چید به و سفر داد چید به انسان کل مال به گاره رو شفکی سر خفکی مسح بکه جنگی خود نخه نگی خود سر مسح بکه و لمیج بکه اما ای کل سفر دا به سی رو سی شوا جرام ده هیا جبو خاطر مشقتا و زیرتر کار سی رو سی شوا جنگی خدر نخه مسحب که و پیل میجب که بله سیدا أه، سیدا تشتیک مسح خفکی بطالت کن چنه بله تشتیک مسح خفکی بطالت کن یعنی لازمه که انسان نگی خود بشو اوکو بدرکتنا خفکای بشکل که جنگی ویدرکه بالمسلا شو چوش نگی ویدرکت وياجي مدة قد يا وقت مدة بيستو چهار جی ای إيه حضاري را قدیا یا خود إير سفری دا سيرو سی شوی قدیا يا أفجي گره آه، درخة خود بشو مدة و تشتی غسلی واجب تکن إنسان كي غسل سر فرص بو نكار سر خفکی مسح بك گره درخة نگی خود بشو بله سیدا آه، سیدا آه، شكلي مسحي يعني خفک بش شكلي تی مسح كرنت خيرا خويج مرا إزاحت بله مسح خفکه او انسان دست خل آوه خه پیچکی خوش هف و صاف فرق بکه او ریه پیه خو مسح بکه حتی جیک شوشتن تیدا فرزه او پیچکی خو حتی وی داره بینه سنت کو دست کی خود ریه پیه خدا یک جید بنی پیه خدا بینه ده ها قنشتره لیکن ریه نگه خو خفکه خو مسح کر کافیه بله سیدا بشه سیدا که خوفک خفکه مرف قلبو بله دبج مسحی رایدی قصد قلبو د قلکاوی دا کو بنیوی نگ او جیک فرض بیشوشتن او خفك انديج مسحيرة نابا او او مسح بطالبة توي خفكي درخي تي نجي خب شوي إن لازم تشتري دا دزميج بكري لازم نجي خب شوي او الميج بكي او خفك انديج مسحيرة ناصلحة وقتاكو قلك قدر كي مقدار كي وصابك واندي ثربة بنيدا بيتي خوني كرن حتى مثلا خو فکر ضعيف بات بت پیل آب ما بيك ما برحتي آب هرا هندره بی او جي ناصل حگره هنکی قوتلی و قالن به وقت چادر وقت چرموان به جبوی که يعني بصل حج مسح سيرا كن نجيتا واتيدا ذشار يا هنداي وقتا انك جدر بابا مسحا السر نقرا او خفك ناصل ناصلحه بله سیدا خدا جو راضی به انشاءالله خدا از من راضی به انشاءالله اه، سیدا دلیل مسح خفکا چیه تو بخیره خوش مرا بشینه بله دلیلا که مسحال سر خفکه جایز حدیثا پیغمبر علیه صلاة و سلام اب حدیث دی کتاب حدیثی دا هم صحیحا مسلم دا هم دا غیر وداج پیغمبر خدا حاطی روایت کرن جو بله. شریح بن هاتیا روایت کرن اب اصحابی رسول الله بیا گوتیا از چما با حضرت عایشه مجی پرسی مثلا مسحال سر خفکه بله. که پیغمبر ما علیه صلاة و سلام چوا مسح کرد إجا شريح بيك أسشنبا حزتي عائشة حزتي عائشة قو إئتي عليا هرب إمام علي فإنه أعلم بهذا مني وحزرتي علي في مسألة من بيتر دزانا چونكي حزتي علي بيتر برسول الله عليه الصلاة والسلام سفر ذكر فسألته دبي مش حزتي علي سؤال كر فقال جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرين ويوما وليلة للمقيمين مش حضرت علی سوال کرد حضرت علی اوا جواب دا گو پیغمبر خدا سه رو سه شبات سفر دا مسعد کرد و رو شف کیجی مال وقتا مقیم بیا نب سفر دا بیاجی رو شف کی اه، مسعد کرد اف دلیل مسح خوف کیجی حدیثا پیغمبرت کتاب حدیثی دا تفدا در باست به بله سیدا اه، سیدا اه، جایزت هر وقتی دا مرف خوف کیب که پیخو بله لخکرنا خفکه نخاصه بوقتا کیه ده هر وقت دیدا احتیاجی مروه و مروکارا خفکی بکن نگه خو اول سری مسح بکن یانلز اکثر انسان آنا زبستان کن نگه خوش بو خاطر زبستان دا مشیقت زیرتر یعنی شوشتنا نگاه زحمت جبو خاطر راحتی بیتر زبستان دا انسان کن نگه خو یکی که احتیاجی وی هبه دهاوینی و وقت دنی داشی کارا بکن نگه خو و فرقا میرو پیرکاجی ده لخکرنا خفکی دا تنه یعنی ای مسلمان هر کس کاره خفکی بکننگی خو، حتی پی مذهب اسلامی دا جی سر خفکی جایز دیراندنه غیری مذهب امام جعفر او دبین سر خفکی نای مسح کرن یانلز لسر نگ تی مسح کرن افجی بوی هوایا بله سیده خدا جوان راضی به اجماعین اجمعین